الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <clears throat> Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. Salavat mir i salam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda na termin nakon jacije namaza u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama en nevevija rahmetullahi alihi. U zadnjim predavanjima govorili smo o poglavlju dovi. Imam en nevevi rahmetullahi alihi citirao je dosta argumenta o kojima je govorio općenito o vrijednosti dovi, a nakon toga prešao je na jedan fenomenalan, fenomenalan i lijep način e, citirajući argumente u kojima spominje šta je to se Allahu poslanik alaihi salatu wasalam tražio u dovama. Mi smo rekli da je generalno pravilo kada je u pitanju dova da bi čovjek trebao da e, prilikom dove odabiri što je zgrovitije termine a ne da, znači, hajde kažemo sitnići, već jednostavno da pokuša, e, znači, da to njegova doba bude sve obuhvatna. Pa primjer radi vidjeli smo riječi Božijeg poslanika, gospodaru, podar nam dobro Dunjaluka, podar nam dobro Ahireta i sačuvaj nas vatri. Čak u nekim argumentima Božji poslanik je znao preporučiti nekog od ashaba, moli Allaha to, to i to i kaže na taj način si objedinio i dobro i Dunjaluka i Ahireta. Prije nego eh, počnemo sa komentarisanjem hadisa o ovoj tematici, smatram da je lijepo znati određene adabe kako i na koji način upućivati dovu. Jer mi smo rekli da imamo i kuranske ajete gdje Allah Đeršanu kaže dovite mi, tražite, molite, esteđi blekum, ja ću vam se odazvati. Da li to znači da svaka dova koju čovjek uputi uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala će biti e, ispunjena? Pa smo kazali da je Allahovo obećanje apsolutna istina, ali isto tako čovjek može imati pri sebi nešto što spriječava da njegova dova bude e, primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa smo mi navili najpoznati hadis da Allah poslanik ali se letu je sram kada je govorio jednom čovjeku koji dovi Allahu subhanahu wa ta'ala kaže on je podigao ruke govori ja rab, ja rab ali kaže mat'amuhu haram. On jede hranu haram. Mešrabuhu haram. On pije haram. Melbesuhu haram. On nosi haram. Wa guzije bil haram. On je odhranjen. On jede. On je odrastao na haramu. Fa enna yustajabu li zelik. Pa kako da se uzvišeni Allah odazove takvom insanu? Pa nam je ovaj hadis pokazatelj da Čovjek može u datom momentu upućivati dove uzvišom Allahu Tebarake o ta'ala, ali postoje faktori da dova ne bude primljena kod uzvišenog Allaha Subhanu wa ta'ala. Pa sam želio večeras na početku, prije nego počnemo komentarisati argumente, da spomenem nekoliko veoma bitnih stvari kao adaba, kodeks ponašanja prilikom učenja dove. Prva stvar, sjećate da smo govorili kada Allah poslani kaže u onom vjerodostojnom hadisu ed du'a'u huwa l'ibade, doista je dova ibadet, znači konstatacija da čovjek bez obzira što prilikom dove traži od Allaha i dunjalučke i ahiretske potrebe, onog momenta kada čovjek dovi uzvišom Allahu, on je u ibadetu. Samim tim, bilo koji ibade da bi bio primljen kod uzvišnog Allaha subhanahu wa mora da se ispune u njemu dva uvjeta. Prvo da je iskreno radi Allaha, I drugo da je u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika. Pa je tako i sa dovom. Dova mora biti iskreno upućena Allahu i radi Allaha. Nećemo mi doviti samo zato da bi nas ljudi vidjeli kako mi dovimo i da nas ljudi pohvali i da ljudi kažu pogledaj kako je pobožan i pogledaj otkad sjedi i moli i plaće. Ne. Mi dovimo iskreno Allahu i iskreno radi Allaha. Pa je to prvi uvjet da bi naša dova bila primljena kod uzvišnog Allaha te bar kvetala, iskrenost u dovi. Druga stvar, u određenim hadisima, Allah poslanik Ali Selatu Veselam <clears throat> upozorio određene sahabe da su požurili sa svojom dovom onda ako ne počnu sa zahvalom Allahu i ako ne započnu sa salavatom na Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Pa bi čovjek vjernik trebao kada želi da uputi dovu Allahu subhanu wa ta'ala da prije dovi zahvali Allahu subhanu wa ta'ala minimalna neka zahvala jeste da čovjek kaže Elhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu gospodaru svjetova. Nakon toga da donese salavat na Božijeg poslanika i kaže Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači to je neki minimum koji bi čovjek trebao da ispoštuje kako bi se ako Bog da stvorila predispozicija da njegova dova bude primljena. Pa znači prvi uvjet jeste da naša dova bude ibadet, da to bude urađeno, učinjeno radi Allaha i da je upućeno samo Allahu. Druga stvar da započnemo sa zahvalom Allahu. Znači kada podignemo ruke, prije nego počnemo spominjati svoje potrebe, započnemo riječima Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Možemo reći da je to prvi ajet suri Fatiha i svi to znamo i na, nakon toga kažemo Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salavat mir i selam na Allahu poslanika. Nakon toga počinjemo učiti dovu. Nažalost, velik broj ljudi, e, ajde kažemo, ne zna ovu činjenicu, a ona je veoma bitna, jer je, kažemo, u nekim hadisima Boži poslanik za ljude koji nisu tako dovili, spomenuo da su požurili, požurili su, znači, jednostavno nisu ispunili sve da bi se njihova dova ispunila. Isto tako, kada čovjek dovi treba da dovi na način <clears throat> da čvrsto traži, nerijetko nam se dešava da ljudi kada jedni drugima kažu Allah te nagradio, inšallah. To inšallah u tom mjestu treba izbjegavati. Čovjek kada dovi Allahu subhanahu wa ta'ala treba da dovi čvrsto tražeći i molići. Gospodaru oprosti mi. A ne da kaže gospodaru ako hoćeš oprosti mi. Ili gospodaru ako hoćeš smiluj mi se. Gospodaru ako hoćeš uvedi me u džennet. Ne. Ne. Jedna od metoda koja je pohvalna i koju je pohvalio Allah poslanika ili se letu selam, je sve stvari koje ćemo sada spomenuti, one su utemeljenje u vjerodostinu nadisma Božijeg poslanika. Čovjek treba da traži dovu, znači kako to Arapi kažu, bil džezm. Da jednostavno, znači čvrsto i odgovorno tvrdi i traži bez nekog sumničanja i bez znači onoga gospodaru ako hoćeš smiluj mi se već pohvalno je, lijepo je da čovjek u dovi traži, znači čvrsto i odgovorno. Isto tako, naš gospodar uzvišenja Allah subhanahu ta'ala je El Alim, sveznajući, i El Hakim, mudri, pa je on taj koji zna kada treba da se svome robu odazove. Mi smo jednostavno, bez obzira koliko je i tehnologija napredovala i koliko je insan kao, kao biće, koliko je potpun, opet insan ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ne zna insan gajb. Pa insan možda u datom momentu traži nešto što ako bi mu Allah dao, možda bi e, zagorčio sam sebi svoj život. Pa je onda, znači insan ne treba da požuruje sa dovom. U smislu, insan treba da dovi, da se uzda u Allaha, da se oslanja na njega, a kada će Allah njemu podariti to što traži, to je znači do uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i on najbolje zna šta njegovim robovima treba i kada im to treba. Čak je spomenuto u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam spomenuo da kaže Allah Đelešanu će se odazvati do vama vašima sve dok ne budete požurivali. Kažu, a šta znači požurivati? Kaže Allah poslanik, da čovjek rekne, dovio sam, dovio sam, pa sam ostavio dovu jer mi se gospodar nije odazao. Pa čovjek kada dovi treba da ima na umu da se obraća svevišnjim Allahu, sveznajućem mudrom, a uzvišeni Allah zna Da li će se odazvati toj dovi? Da li je to što njegov rob traži dobro za njega ili ne? I kada mu je to najbolji? Zato je i došlo onoj istihara dovi. Čovjek vjerni kada hoće urati određenu veliku krupnu stvar, povalno je propisano je da čovjek klanja dva rekiata, kada klanja dva rekiata, nakon toga da uči onu istiharecku dovu u kojoj je došlo gospodaru, ja ne znam, a ti znaš. Pa ako je ta stvar o kojoj ti dovim i tražim i pitam dobra za mene, za moj dunjaluk i moj ahiret, ti mi to omogući i olakšaj. A ako ta stvar koju ja tražim, hoću da je uradim, ako nije dobra za mene, moj dunjaluk i moj ahiret, ti to odalji od mene. Pa je uzvišeni Allah taj koji zna gajb, koji zna budućnost, koji zna da li to što mi tražimo, da li to zaista nama je korisno ili ne. I kada nam je to najkorisnije. Pa je zato, znači, jedan od adaba dovi da čovjek neće požurivati. Čovjek će doviti, a nakon toga će odgovor prepustiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. od stvari koje su lijepe, a vezuju se za dovu, jeste da čovjek kada dovi treba se maksimalno truditi da bude svojim srcem prisutan u dovi. Da ne bude da čovjek dovi, gospodaru oprosti mi, gospodaru smiluj mi se, a razgleda, razmišlja o nekim drugim stvarima i tako dalje. Pa je došlo u vjerodostojnim hadisima da Allah ne prima dovu koja izlazi iz srca koja je srce koje je dekoncentrisano, srce koje ne razmišlja o onome što dovi. Pa je lijepo, pohvalno da čovjek kada dovi razmišlja o tome što dovi, da bude skrušen, da to čini e, blagim, tihim glasom, ali isto tako da se skoncentriše na ono što traži. Pa kada moli Allaha za oprost, da to izlazi iz njegovog srca, gospodaru oprosti mi, imajući na umu koliko imamo grijeha, imajući na umu kolika je Allahova milost i tako dalje. Pa znači čovjek bolje da dovi minut, ali da se koncentriše na tu svoju dovu, nego da dovi pet minuta i da nako razgleda, da je dekoncentrisan, da jednostavno ne razmišlja o onome što dovi. Jer rekli smo da je došlo u vjerodostojnim hadisima da je poslanik Ali se letu sram kazao Allah se neće odazvati dovi nekoga čije srce znači nije prisutno u njegovoj dovi. Isto tako od stvari koje islamski učenjaci spominju kao lijepi postup jeste da se čovjek maksimalno trudi jer sigurno ako ne bude pazio na to može doći u vrijeme kada će se kajati, a to je da ne dovi protiv svoje porodice, svoje supruge, svoje djeci. Bez obzira šta da se desi, opet je to naša porodca. Bez obzira šta da se desi, to je naša supruga. Bez obzira šta da se desi, to su naša djeca. Bez obzira šta se desi, to je naš otac. Pa nije dobro, nije dobro da čovjek dovi protiv svoje porodice, jer je došlo u nekim vjerodostojnim adisima, da se dova roditelja za dijete prima i za dijete i protiv djeteta. Pa se može desiti da roditelj dovi protiv svoga djeteta. Nakon toga vidi svojim očima da je se ta dova ispunila, a onda mu to srce para, jer možda je to rekao u ljutnji, a nakon toga vidi da možda to njegovo dijete trpi, e, znači ono zbog čega je on dovio protiv njega. Tako da insan treba da se strpi ako se i dese neki problemi i nesuglasice, ali da ne poteži za dovom protiv članova svoje porodice. Malo prije smo spomenuli da čovjek kada dovi, trebao bi znači da dovi skrušeno. I vidjeli smo prošli put e, kada e, uzvišenje Allah tela govori o dovi, kaže Ud'u rabbekum tedarru'an wa hufje. Allahu se molite skrušeno, tiho, Znači, nije propisano, nije od sunneta da čovjek visokim glasom dovi, da galami, ne, već je pohvalno da čovjek bude skrušen, da bude prisutan svojim srcem i da dovi tiho, da dovi tiho. Sve su to lijepe stvari koje ako Bog da, kada se sve ispune, nadat je se da će dova čovjeka biti primljena. Pa znači prva stvar, iskrena namjera – mi dovimo radi Allaha i Allahu. Nakon toga donosimo salavat na poslanika, zahvaljujemo se Allahu. Dovimo na način da tu tražimo čvrsto, a ne da se kolebamo. Ne požurujemo, ne požurujemo u traženju onoga zašto smo molili uzvišnog Allaha. Dovimo prisutnim srcem, koncentrisani na ono što tražimo, ne dovimo protiv svojih članova svoje porodice, dovimo tihim glasom, dovimo skrušeno, ponizno, nelogično očekivati da čovjek, da čovjek bude gord, gospodaru, podari mi. Teško je očekivati da takva dova bude primljena, jer uzvišeni Allah voli od svojih robova poniznost, skromnost, skrušenost, tih glas i tako dalje. Isto tako, kažu islamsku učenjaci, Lijepo je, a nije obaveza. Da čovjek prilikom dovije se okreni prema kibli i da podigne ruke. Znači, kada čovjek želi zaista dovu, da uput imamo zikrove, prinadi čovjek izlazi iz kuće i kaže Bismillah i tevakeltu ala Allahi la haure wa la kuvate illa billa. To je zikr. To je zikr izlaska iz kuće. Tada nije propisano dizati ruke. Ali ako ćemo nešto tražiti od Allaha, Ako hoćemo nešto moliti za oprost i tako dalje, tada je propisano i lijepo da podignemo ruke i propisano i lijepo je da se okrenimo u pravcu kibli ako znamo gdje je kibla, a nije uvjet. Isto tako, jedna stvar koja je vjerovatno i nepoznanica velikom broju e, našeg naroda, a malo se i praktikuje, a to je prilikom dove doviti Allaha sa njegovim lijepim imenima. Pa primjer radi ako čovjek, pogotovo sa imenima koja imaju značenje koje odgovara onome što tražimo. Pa primjer radi ako tražimo da Allaha milost, da ga dozivamo njegovim imenom milostivi. Ja Rahman, Ja Rahim, Ja Gafur i tako dalje gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi, ali da dozivamo gospodara njegovim imenima milostim. Kada tražimo od Allaha rizk i na faku da kažemo ja razak, ja razak, ja razak, o ti koji daješ rizk i na faku ljudima, obskrbi me. Kada tražimo Hajde da kažemo, ako nekada dođemo u situaciju da dovimo protiv nekoga, protiv neprijatelja, tada kažemo ja aziz, ja džebar, ja kaviju, ja metin, o gordi, o jaki, o svemogući i tako dalje. Pa da znači ta imena odgovaraju da odgovaraju onome što tražimo. Ali generalno lijepo je da čovjek prilikom dovi da prilikom dovi da prilikom dovi koristi Allahova lijepa imena i znači da ih dozi, da, da ga doziva njegovim imenima, pa ako se čovjek kaje, da kaže ja tawab ja tawab o ti koji primaš teube, ja rahim, irhamna, ja rahim, i tako dalje. Znači da čovjek dovi Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim i potpunim savršenim imenima. I zadnja stvar od stvari koje su lijepe, da, da čovjek pazi na njih kada je u pitanju dova, to je ono što smo spomenuli na početku, da se čuva maksimalno grijeha. Pogotovo grijeha koji se vezuju za ljude, grijeha koji se vezuju znači za nešto što je konkretno pri njemu. Pa da pazi šta jede, šta nosi, šta pije, od čega je odhranjen i čime hrani svoju djecu. Jer je došlo jasno hadisu Božih poslanika, ali se letu veselam, da onaj ko jede haram, da onaj ko pije haram, da onaj ko nosi haram, da onaj ko je odranjen u haramu, da je teško očekivati da se njegova dova primi kod uzvišnog Allaha te barake wa ta'ala, pa bi se insan trebao truditi da pazi na svoju izranu. Zato je bilo ljudi koji su e, bili takozvani e, musteđabu dua. Ljudi su, e, bilo je ljudi kroz historiju više, kako ashaba, tako tabi'ina, tako pobožnjaka, tako velikih alima, tako muđahida, koji su jednostavno šta god da bi zatražili od Allaha, uzvišeni Allah bi im se odmah odazvao. Jedna od stvari koju su mnogo pažnije ti ljudi posvećivali jeste izhrana. Jeste ono od čega su živjeli, da su jeli haram, halal, da su nosili halal, da su odgajali svoju djecu na halal način. Pa je to jedan veoma bitan faktor kada je u pitanju kada je u pitanju dova i možda tu leži odgovor kada kažemo imamo mnogo ljudi, mnogo ljudi dovi, mnogo ljudi traži od Allah nešto, ali e, počesto im se uzvišen Allah ne odazove njihovim dovama. Možda je jedan od razloga to što ljudi u današnje vrijeme slabo pazi da li je halal meso, nije halal meso, da li je halal e, izrana, koju, da li su je zaradili na halal način ili nije, da li je odjeća koju nosi je halal u osnovi i da li je zarađena na halal način, da li je stečena prevarom, da li znači njihov sav taj život je na halal ili haram način. Nakon toga, opet prije nego što prijeđemo da govorimo uh, o argumentima koje citirao imam nevevi o dovi. Nekoliko interesantnih vremena kada je lijepo i dodatno pohvalno doviti. Jer, e, znači, e, vidjeli smo svi ovi, svi ovi adabi, sve bi to trebali da nađemo pri sebi kada dovimo. Ali isto tako imaju posebna vremena kada je dodatno pohvalno lijepo upućivati dovu. Pa primjera radi dova u zadnjoj trećini večer. Vi znate da postoji vjerodostojni hadisi kojima Allah poslanika ali se ratu se nam kaže uzvišeni Allah se spušta svojim bićem u zadnjoj trećini noći na Dunjalučko nebo i tada govori i obraća se svojim robovima i kaže ima li neko da dovi, ima li neko da traži oprost, ima li neko da traži nešto, pa da mu dam, da mu oprostim, pa je to znači e, jedno od poznatih blagoslovljenih vremena zadnja trećina noć. Pa je pohvalno i lijepo da insan s vremena na vrijeme, ako ne može svaku noć, ali s vremena na vrijeme da ustane sahat vremena prije sabah namaza ili ako je već ostao dugo nešto radeći, pisajući i tako dalje, da ustane da klanja dva, četiri kjata na fili i da nakon toga podigne svoje ruke i svome gospodaru kaže ono što ga tišti i da mu ukaže svoje probleme. Pa znači, zadnja trećina noći je jedno posebno blagoslovljeno vrijeme. Isto tako, u vjerodostojnim hadisma nam je došlo da lov poslanik Ali se letu je sam spomenuo da dova je posebna dova kada se čini između ezana i kameta. Nažalost, mi živimo u vremenu kada je izuzetno malo vremena od ezana do ikameta, odnosno tako je to sve natempirano. Uči ezan, klanjaju se ili dva rekiata sunneta ili četiri i odmah se uči ikamet. U arapskom svijetu, u velikom broju država, vidjet ćemo od ezana do ikameta možda je i po 15 minuta, nekada 20, nekada i više. Pa čovjek ima vremena da dođe, da klanja dva rekiata, četiri rekiata, da malo uči i Kur'an i nakon toga da nekoliko minuta provede u dovi. Ali i u, naše, u našim džamijama se može opet, znači čovjek može, ako se primjer radi, klanjaju četiri rekiata, klanjaću dva rekiata, ali ću onda ostali dio vremena provesti u dovi, jer je došlo u vjerodostorima disma da Allah poslanika ali se letu se ram kaže dova između ezana i kameta, znači neće biti odbijena kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, pa se insan treba truditi, ne, ako ne može svaki namaz, ali onda znači s vremena na vrijeme, znači da u tom periodu između ezana i kameta koristi vrijeme, jer je to posebno blagoslovljeno vrijeme, kako je došlo u vjerodostojnom hadisima Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam. Isto tako, E, postoji razilaženje kod islamskog učenjaka, ali neki islamski učenjaci smatra hadise koji govore o tome Hasan i dobre, da u periodu kada, kada pada kiša, ona rodna kiša El Gajs, one rodne kiše, one što natapaju, ne oni pljuskovi i grmljavine, već one rodne kiše kada se spuštaju da čovjek u tom vremenu uputi dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i to je spomenuto u hadisima Božijeg poslanika da je to vrijeme kada se dove primaju, pa kad čovjek negdje putuje, pa vidi da pada lijepa kiša, znači da ako sjedi u autu, da sjedi u autobusu ili u avionu ili negdje u svojoj kući, da podigne ruke i da iskoristi taj ambijent, jer su to u većini slučajeva kratki periodi, 10-15 minuta, kišica pada, čovjek treba da koristi to vrijeme kada vidi da pada rodna kiša, da uputi dovu uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Isto tako, u vjerodostojnom hadisma je došlo da u danu petku postoji jedan moment, jedan čas, jedan sahat kada uzvišen Allah subhanu wa ta'ala prima dove svojim robovima. Islamski učenjaci su pokušali da odgonijetnu kada je, Postoje znači dva jaka mišljenja. Jedno od najjačih mišljenja jeste da je to u zadnjem satu prije akšam namaza. Znači, ako bi rekli da sunce zalazi u 17 ili 5 sati, u tom nekom periodu od 16, od 4 sata, čovjek bi trebao da nađe vremena, ako može u kući ili još bolji u tom periodu da bude u džamiji, da iščekuje akšam namaz, da zikri, da donosi salavate i da u tom zadnjem satu e, dana petka da dovi uzvišom Allahu, nadamo se da je to jedno vrijeme blagoslovljeno, ono što je sigurno da je Allah poslanik nagovijestio i spomenuo da u toku dana petka postoji jedan period kada se primaju dove. Ali, znači, postoje neki hadisi koji su pojasnili taj moment, a odnose se na period jedan sahatak prije zalaska sunca, pa smo naveli primjer ako bi rekli da sunce zalazi u 17, znači u 16, da čovjek od 16 ili 4 sata pa do akšama, da nađe vremena par minuta, pet minuta, deset minuta, najbolje ako može da u tom periodu bude u džamiji, da iščekuje namaz, da zikri, da donosi salavate, nakon toga i da uputi dovu svome gospodaru. Isto tako, povalno je dovu upućivati prije nego što čovjek popije zemzem ili nakon pijenja zemzema, jer Allah poslanik ali se letu selam jer dosu hadisma je kazao voda zemzem koristi za ono zašto se na nije ti pa bi čovjek vjernik trebao da iskorištava priliku kada ima priliku da pije zemzem da se zaustavi da uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala zatim popije zemzem i historijski je potvrđeno mnogo, mnogo puta da su veliki učenjaci molili Allah subhanahu wa ta'ala da je obskrbi velikim znanjem, velikom bogobojaznošću i mnogim drugim stvarima čak su mnogi ljudi izliječeni od velikih, teških, e, fizičkih, tjelesnih oboljenja pijući samo zemzem pa je znači lijepo pohvalno čovjek ako je u Mekki, ako je u Medini ili ima mogućnost da mu neko donese zemzema, jer je ispravno da zemzem djeluje kako u Mekki i Medini, tako i izvan Mekke i Medini i od vremena prvih generacija je bilo poznato da su oni iz Mekke u mješinama nosili sa sobom zemzem. Tako da čovjek ako provjereno može da mu neko donese zemzem ili da ga negdje kupi u državi gdje živi, pa da taj zemzem pije i da prije, e, prije korištenja zemzema da učini određenu dovu, da zanijeti određene stvari, nadamo se da ćemo uzvišen Allah subhanahu ta'ala uslišati njegovu dovu. Isto tako, <clears throat> od posebnih vremena i mjesta jeste da se čovjek trudi da što više dovi Allah subhanahu u periodu kada je na seđdi. Jer je došlo u vjerodosnovu na disu da Allah poslani kaže najbliže što je čovjek svome gospodaru jeste kad je na seđdi. Pa kaže Allah poslanik, mnogo tada dovite jer je velika mogućnost da će vam se vaš gospodar odazvati. Pa znači period dok je čovjek na seđdi, da čovjek ostane na seđdi minut, dva, pet, deset, Pa čak ako klanja na filu i na svom bosanskom jeziku ili maternjem jeziku, ako mu bosanski jezik nije maternji, na svom jeziku koji razumije, ako ne zna na arapskom da čovjek spusti svoje čelo na seždu i kaže gospodaru prosti mi, gospodaru smiluj mi se, podari mi džennet, sačuvaj me džehennema, sačuvaj me kaburskog iskušenja, sačuvaj moju djecu, uputi i napravi put, zaštiti od smutnje, gospodaru popravi stanje ummeta, gospodaru ujedini muslimane, gospodaru podari nam džennet, gospodaru prosti našim roditeljima, Sve su to stvari koji čovjek može svojim riječima na maternjem jeziku kazati kada je na seždi, kada klanja na filu. Kada je u pitanju farz namaz, bolje je da to čovjek ne čini i da to izbjegava. Isto tako, treba koristiti jedno tajno oružje, a to je doviti za brata muslimana. U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da insan kada dovi za brata muslimana, a on ne zna da on za njega dovi, da melek amina na njegovu dovu i kaže amin i tebi isto. Pa melek Amina, znači, to znači da je velika mogućnost da se dova za brata insa, isla, muslimana prima, ali isto tako i melek sam koji je Allahovo odabrano, nepogrešivo stvorenje i on sam kaže Amin i tebi, o ti koji doviš, i tebi isto. Pa ako mi kažemo gospodaru, oprosti mom bratu tom i tom, Melek kaže, Amin, molim Allah da mu oprosti, ali kaže, i tebi isto. Ja molim Allah, Melek, molim Allaha da tebi tvoj gospodar oprosti. Pa insan se treba truditi, natjerati da što više dovi za svoje prijatelje, poznanike, komšije, rodbinu i tako dalje. Predzadnja stvar od e, stvari koje su vezane za dova, to je dova čovjeka kojim je, ili čovjeka kad kažemo insana, može biti i žena i muškarac, kojim je urađena nepravda, Allah poslanik, ali se ratu sam, kada je slavu Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže, o Muaze, boj se dovima zluma, čuvaj se dovima zluma, makar taj mazlum bio i nevjernik, između njega i Allaha nema, nema zastora. Pa insan treba da se čuva da ne bude od onih koji su učinili nekom nepravdu, pa neko zbog te nepravde dovi protiv insana. Bolje ti je da budeš od onih kojima je urađena nepravda, nego da ti nekom uradiš nepravdu, pa onda ne daj Bože budeš izložen tome da neko dovi protiv tebe. I zadnja stvar, a spomenuli smo je dova roditelja. Roditelji bi trebali da što više vremena provedu dovijeći Allahu za svoju djecu. Roditelj bi trebao kada god podigne ruke da dovi za sebe, da nakon toga dovi za svoju djecu, da im Allah podari zdravlje, da im podari čestit porod, da im podari uputu, da im podari ljubav prema islamu, da ih sačuva od grijeha, da ih sačuva od smutnje, da ih zaštiti od izazova i tako dalje. U svakom slučaju, u vjerodostavnim hadismima je potvrđeno da se dove roditelja za djecu ne odbijaju. Pa bi, e, i logično je, jer je roditelj taj koji će najbolje dobiti za svoje dijete. Najiskrenije, najsrčanije, najosjećajnije, A vidjeli smo na početku koliko je taj moment prilikom dovije bitan da čovjek dovi sa srcem blago, tiho, skrušeno i tako dalje. A definitivno roditelj kada dovi za svoje dijete, on će to najbolje činiti. Nakon ovog, hajde da ga nazovemo, malo i dužeg uvoda, da uzmemo večeras i nekoliko hadisa Božijeg poslanika Ali Salatu Veselam koji imam en nevi spomenuo u knjezi Radu Salihin. 1470. hadis na 657. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. Kaže se od Abdullah ibn Amra el Asa radijallahu ta'ala da je Allah poslanik Ali se Salatu Veselam rekao Allahumme musarrif el kulubi sarrif kulubena ala ta'atik Allahu ti si onaj koji upravlja srcima, pa usmjeri naša srca ka pokornosti. Prošli put smo govorili o sličnom hadisu da je veoma često Allah poslanik dovio Allaha da njegovo srce učvrsti na putu istine, na putu pokornosti, na putu islama i tako dalje. Ovaj hadis nam definitivno i hadisi prijetodni ukazuju, braću, moje drage cijene sestre, na, mit, na bitnost ljudskog srca i tog čudnog organa. Allah poslanik je kazao u vjerodostojnom hadisu, doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Taj organ, ako je zdrav i ako je dobar, bit će sve ostalo dobro. Ako taj organ nije dobar, sve ostalo će biti loše. Kaže Allah poslanik, Ela wahijel kalb, doista je taj organ ljudsko srce. Pa je znači, kao što je došlo opet u drugim vjerodostojnim hadicima, ljudska srca su između prsta uzvišenog Allaha okreće i kako hoće. Sama riječ u arapskom e, riječ srce je kalb, a riječ kalb ima svoju osnovu jezičku od glagola kallebe ju kallibu, prevrtati se. Pa je ljudsko srce upoređeno u vjerodostojnim hadisima sa perjem, koji je na vjetru. Kada uzmete perje i pustite ga na vjetar, pa ga vjetar okreće. E takva su i ljudska srca. Pogotovo u vremenima smutnje, izazova, grijeha i onoga što mi sve sada proživljavamo, pa je ovaj hadis velika lekcija svima nama. Da mnogo pazimo na svoje srce, da ga ne zarazimo grijesima, da ga ne zarazimo širkom, da ga ne zarazimo osloncem na nekog drugog, a ne na Allaha, da ga ne zarazimo razno raznim bolestima koje mogu napasti ljudsko srce, već da pazimo na svoje srce, da ga čuvamo od grijeha i da molimo Allaha Svevišnjeg da učvrsti nas, da učvrsti nas i naše srce na putu istini. Nakon toga 1671. hadis od Ebu Huriri radi Allah te se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao utječem se Allahu od neizdržive nevolje. Učenjaci kada govori o nevoljama kažu da devolje mogu biti e, tjelesni, a mogu biti i duševni. Čak kažu neki učenjaci duhovni nedaće i nevolje mogu nekada biti teže čovjeku nego tjelesni. Čovjek može imati nevolju i ajde kažemo, zade zadesi ga, posjekao se po ruci. To će za mjesec, dva, tri, manje ili više zarasti. Ali ne da će musibeti koje su više psihičke i duhovne prirode, to je nešto što ostavlja velikog traga na insana. Kada neko slaže na nekog, kada neko potvori nekoga, kada neko uvrijedi nekoga i tako dalje pa se insan treba utjecati Allahu, utječem ti se Allahu od neizdržive nevolji. Utječem, si se, utječem ti se od toga da me zadesi nevolja koju ja neću moći izdržati. I od nesnošljive nesreće, od zle sudbine i likovanja neprijatelja. Pogledajte, utječem se gospodaru, da me neprijatelji likuju, da se oni naslađuju mojim mukama, da me oni prozivaju, da me oni špioniraju, da me oni, da se oni naslađuju sa mojim mukama. Pogledajte kako lijepa dova. Gospodaru, utječem ti se, utječem ti se od likovanja neprijatelja. <clears throat> nakon toga, nakon toga, 1472. hadis, jedan, e, jedna lijepa dova Božeg poslanika koja će, vidjet ćete, objedinjuje dobro Dunjaluka i Ahireta i dosta se ova dova puta uči e, prilikom dove kada se uči na vitrama, kada slušamo dove koji se uče u Mekki i Medini ili na drugim mjestima, ove dove se često uče zbog njihovi bitnosti. Kaže se, od Ebu Huriri se prenosi da Allah poslanik rekao, Allahu moj, osnaži moju vjeru na koju se u svemu oslanjam. Oslaži mi moju vjeru. To mi je najbitnija stvar. Prva stvar kada dovimo Allahu, vidjeli smo u prošlim hadisima, Allahumma inni es'eluke huda. Gospodar, daj mi uputu. Ovdje kaže Allah poslanik ali salatu salam, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri. Gospodaru, učvrsti mi, popravi mi moju vjeru. To mi je nešto najbitnije u mome životu. Pa kaže Allah poslanik dalje, olakšaj mi boravak na ovom svijetu na kojem dane provodim. Na arapskom bi to bilo wa aslih li dunyaye allati fiha ma'ashi aslih popravi olakšaj olakšaj mi ovaj dunjalučki život olakšaj mi taj dunjaluk gdje ja svoje vrijeme provodim pa pogledajte kako Allah poslanik balansira Velik broj ljudi, mi smo to i mnogo puta govorili kada spomeniš da vjernik može biti bogat i da može biti, da ima dobro auto i dobar mobitel i markiranu odjeću i dobru kuću. Ljudi to kao doživljavaju, zar može tako vjernik? Može! Pogledajte Allahog poslanika, zar nismo prošli put rekli Boži poslanik dovi gospodaru, podari mi dobro dunjaluka, podari mi dobro ahireta, rabbenatina, dunija hasene, daj mi na dunjaluku dobro, dobro. A daj mi na hiretu dobro. Pa i ovdje kaže Allah poslanik, gospodaru, učvrsti mi, olakšaj mi moju vjeru, nakon toga popravi mi, učvrsti mi dunjaluk na kojem ja živim i na kojem svoje vrijeme provodim. Podari mi lijep, lijep doček na budućem svijetu kojem ću se neminovno vratiti. Učini da život proživim učinjenju svake vrste dobra, a smrt mi učini spasom od svakog zla.'' dovi Allahu poslanik ali se letu selam svome gospodaru da mu otvori na dunjaluku riznice činjenja različitih vrsta dobrih dijela. Nakon toga sličan hadis kojeg smo prije citirali Allahu poslanik bi često dovio Allahumme hdini osedidni gospodaru moj ili Allahu moj uputi me i na pravom putu me učvrsti. Allahumme hdini osedidni uputi me, osedidni, znači učvrsti me, sededaju sedidu, učvrsti me na putu istine. Podari mi istinu, podari mi uputu, to mi je najbitnije, a nakon toga učvrsti me na tom putu, na tom putu istine. <clears throat> ono što E, u 1674. hadisu Allah poslanik ali se letu sram utjecao se od nekoliko stvari i te stvari smo spominjali Allahu moj utječim se od nemoći i ljenosti od kukavičluka i duboke starosti i od škrtosti i utječem se od patnje u kaburu i utječem se od iskušenja života i smrti i kaže i utječem ti se od toga da me dugo optereti i da me ljudi nadvladaju. Pogledajte, Pogledajte širine u dovama Allahu poslanika alihi salatu wasalam, pa na kraju čak kaže gospodaru, utječem ti se od toga, ne dopusti da me opterete veliki dugovi. Gospodaru moj, nemoj da me ljudi nadvladaju. Allahu ekber. Allahu ekber. Pogledajte kako Allah poslanik opet dovi za dunjalučke koristi. Kada čovjeka dugovi optereti, kada ga ljudi nadvladaju, njegov život više ne vrijedi, život njegov je izgubio smisao, čovjek ima mnogo dugova. On je sav, znači psihički, svojim mislima vezan za te dugove. Čovjek kada ga nadvladaju ljudi, kada je ponižen, kada znači jednostavno neko sa njim upravlja, kada ga neko E, uvjetuje, gotov je njegov život. Pa Allah poslanik karej salatu wasalam utječe se Allahu subhanu wa ta'ala i kaže utječem ti se da me dug optereti i utječem ti se da me ljudi nadvladaju. Ono što su islamski učenjaci govorili kad su u pitanju dugovi, jeste da čovjek vjernik treba maksimalno da se trudi da izbjegava dugove. Nažalost, smo živimo danas u vremenu kada ljudi za, zbog velikih sitnica lahko ula, ulaze u dugove, pa uzet na rate, pa kupit na rate, pa uzet na kredit i tako dalje. Da ne govorimo kada je taj kredit kamatni, to je opet nešto drugo. Ali generalno, kada bi imali mogućnost da uzmemo halal, halal dug, halal pozajmicu, ispravno, daj mi hiljadu maraka, vraš ti hiljadu maraka, opet kažu islamski učenjaci, čovjek maksimalno treba da se trudi da izbjegava uzimanje dugova, jer je dug briga. Dug ne da čovjeku da se opusti, duga opterećuje. Zato je došlo ovdje u ovom hadisu i utječem se od toga da me dug optereti i da me ljudi i da me ljudi nadvladaju. Pa insan vjernik bi trebao da iz ovog hadisa nauči Koliko su ovo bitne stvari? Koliko je teško kada čovjeka dugovi optereti, kada ga ljudi nadvladaju? Zato je došlo u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik govorio ko bude tražio neovisnost o ljudima, Allah će ga učiniti neovisnim. Koliko je to bitna stvar da Allah poslanik preporučio onaj ko bude tražio i težio i stremio da bude neovisan, Allah će ga učiniti neovisnim od ljudi. Pa je veoma bitno da čovjek u životu traži, trudi se da bude neovisan, a ne da ga ljudi nadvladaju pa da neko upravlja sa njim i sa njegovim životom. <clears throat> nakon toga, nakon toga e, uzet, ćemo još, uzet ćemo još dva hadisa i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje predavanje. Dva inšala interesantna hadisa iz kojih možemo naučiti mnogo toga, vezuju se za dovu Božih poslanika, ali i salatu wasalam. Od Ebu Bekra, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je rekao Allahom poslaniku, poduči me dovu koju ću učiti u namazu. Pazite, dolazi Ebu Bekr, najbolji insan na planeti. Nakon Muhammeda, alaihi salatu wasalam, došlo je u radostinu hadisima da Ebu Bekr, kada bi se njegov iman stavio na tas, i tas iman svi drugi ljudi na drugi tas Ebu Bekr bi prevagnuo. To je najbolji čovjek u ummetu Muhammeda alaihi salatu wasalam. On dolazi Božije poslaniku i kaže Ja Rasulallah, Allah poslaniće, poduči me dovi koju ću ja doviti u namazu. Kažu islamski učenjaci ovdje kad se govori u namazu, može se odnositi da čovjek uči ovu dovu, prije nego što preda selam u namazu. Ali isto tako može se ta dova učiti i prije selama. Može se ta dova uči e, poslije selama, a može se učiti i na seđdi, jer smo rekli da je Allah preporučio se što više dova čini na seđdi. Pa se ova dova koju ćemo sada čuti može učiti i na seđdi, može se učiti kada završimo etehijatu i salavate prije predavanja, prije predavanja selama. Pa kaže Ebu Bekr, poduči me dovi, dovi koju ću učiti u namazu. Allahu poslanik ali se letu selam kaže, reci, Allahumma inni zalemtu nefsi, zulmen kathira, wa la jagfiru zunube illa ente, fagfir li magfiratan min indik, warhamni inneke entel gafurur rahim. Kaže mu Allahu poslanik ali se letu selam, reci, o Ebu Bekre, Allahumma, inni zalemtu nefsi zulmen kathira, ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم da čujemo prijevod Allahu moj zaista sam prema sebi mnogo nepravde učinio pazite Ebu Bekr najbolji insan on kaže ja rab priznajem jer je povalno prije dove da čovjek prizna svome gospodaru svoju slabost, da prizna činjenje grijeha. To je jedna od stvari koja će biti razlogom da se uzvišeni Allah svome robu odazove. Pa kaže, reci o Ebu Bekre, Allahu moj, zaista sam prema sebi mnogu nepravdu činu, a grijeh ne može oprošiti niko sim tebe, pa oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se, ti si u istinu onaj koji prašta i koji je milostiv. Znači prvo Ebu Bekr počinje i kaže ja sam prema sebi nepravdu učinio. Nakon toga kaže a grijehe ne može oprostiti. Mi muslimani vjerujemo ne treba nam nikakav posrednik kao što ima u nekim drugim religijama u, kod muslimana čovjek traži oprost grijeha direktno od svoga gospodara i ne može te grijehe oprostiti niko osim uzvišeni Allah. Pa kaže, la jalfiru zunuba illa ant, ne može mi niko oprostiti osim ti. Ali na kraju kaže Ebu Bekr, pa oprosti mi svojim oprostom, pa oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se, ti si uistinu onaj koji prašta i koji je milostiv. Pa vidimo da je ovdje Allah poslanik se letu selam podučio najboljeg čovjeka da moli Allah subhanahu wa ta'ala za oprost grijeha i da mu se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. I zadnji hadis koji ćemo evo večeras uzeti e, u ovom našem večerašnjem druženju jeste jedan interesantan hadis e, eh, 1476. hadis od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala anu se prenosi da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam govorio Allahumma gfir li khati'ati wa jahli وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك Allahumma gfirli ma qaddemtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lentu, wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim, wa anta al-muakhir, wa anta ala kulli shayin qadir. Ova dova bilježi ima muslim i Buharija i muslim. Poslušajte ovu veliku dovu i poslušajte skromnost Allahovog poslanika u ovoj dovi. Kaže Ebu Musa i Lešari, poslanik bi mnogo dovio Allahu moj, oprosti mi moje grijehe. Allahu poslanik, najbolji insan, moli Allaha da mu oprosti grijehe. I oprosti mi moje neznanje, ono što sam uradio u neznanju. I, opoz, i oprosti mi moju neumjerenost u svim mojim posticima. Allahu poslanik moli Allaha da mu oprosti ono gdje je bio neumjeren. Zamislite koliko mi danas imamo neumjerenih postupaka od odjeći, od govora, od eh, ponašanja, od imetka, od mnogo, mnogo stvari gdje mi pretjerujemo. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže oprosti mi gospodaru moj neumjernosti u svim mojim postupcima i sve drugo što ti znaš bolje od mene. Allahu moj oprosti mi ono što sam učinio i u zbilji i u šali. Pogledaj sad jedna nova vrata oprosta. Prvo oprosti mi sve. Oprosti mi ono što ti znaš. Oprosti mi ono što sam uradio, a bio sam ozbiljan, svjestan. Oprosti mi ono što sam uradio u šali, ali sam pogriješio. Kaže, i oprosti mi ono što sam uradio nenamjerno i namjerno. Ali ovo je sada, kaže Allah poslanik, ali se o salam, wa kullu zalika indi, a sve to pri meni se nalazi. Allahu ekber oprosti mi, kaže, na početku grijehe i neznanje i neumjerene postupke i, i oprosti mi ono što sam učinio u zbilji i šali i nenamjerno i namjerno i svega ja toga imam. Allahu ekber. Da li bi danas neko od nas bio tako spreman da, Allahom poslani, da kao Allahom poslanik prizna i kaže svega ja imam Imam i grijeha, imam pretjerivanja, imam i tajno, imam i javno, imam u zbili, imam u šali, imam namjerno, imam nenamjerno. Pogledajte tu gromadu, pogledajte tog insana i tu veličinu, kaže Allah poslanik, وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِ Sve ovo što sam nabrio, svega ja toga imam, pa mi gospodaru oprosti, pa nastavlja, kaže Allahu moj, oprosti mi što sam učinio u prošlosti i ono što ću učiniti u budućnosti, i ono što sam učinio u tajnosti, i ono što činim javno, i sve ono u čemu sam pretjerao, i ono što ti od mene bolje znaš. Ti si onaj koji unapređuje, i ti si onaj koji unazađuje, ti si svemoćni. Pogledajte, pogledajte skromnost Allahu poslanika, pa kaže gospodar, oprosti mi ono što radim i tajno, i ono što radim javno, i ono što pretjerujem, i ono što sam uradio u prošlosti i ono što ću urati u budućnosti, sve to ima i od svega toga Allahu poslanik ali se salatu wasalam traži oprost. Pa znači ovaj hadis definitivno nas uči skromnosti, da čovjek prizna svoje grijehe, da zamoli Allah svojno ovim širokim dovama, gospodaru oprosti mi moje grijehe, smiluj mi se, oprosti mi ono što sam radio i tajno, i javno, i namjerno, i nenamjerno, i u izbilji, i šali, sve mi to oprosti. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da, i zaustaviti. Molimo uzvišno na Allah subhanahu wa da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učesti na putu istine i na kraju subhaneke. Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilaiku.